Ki sani cewa halin yanzu yana canjejin jejin falwas ya shiga kogon ruhin don yin doguwar halwar tsafi ta kwana 41 saboda wata muhimmiyar bukata ta ina jin tsoron mu je mu katse masa aiki fushin sa ya tabbata a kai. yayin da gimbiya si ta ga haka sai ta daka kaddar tsawa ta ce kai waziri ai sawun giwa ya taki na rakumi bukatar sa ce a saman tamu ko ko tamu ce a saman tamu ashe ba ni ke mulkin kasar laharin ba duk mahalukin da ke zaune a wannan ƙasa yana ƙarƙashin iko na ne lalle bo castle bai ni bawon mu ne uban sa ma yayi bota a gidan nan dole ne ya bu haka yake ki dade zancen ki dutse ne ki yafe ni. da jin haka sai biya shi ma taimar mishi tace ya kai kaddaro na umarce ka da ka hanzarta komawa gida dan ke sallama da iyalanka ka dawo nan bayan magarba. yau din nan zamu tafi jejin falwas dan mu sare da boka su bai cikin biyayya kaddari ya sujada ga sima yace an gama da ki da nan da na ya fice daga wannan turaka zuciyarsa cike da damuwa domin bai san abin da ka iya faruwa ba ga rayuwarsa tabbas ya san cewa gimbiya ta tsokano al'abarin da ba zai taba yiwa ba domin ya taba jin labarin kundin tsatsuba a wajen boka sulbaini kuma ya gaya masa cewa babu wanda ya san inda yake balle a san wanda ke da mallakinsa a can birnin sun kwa cikin sulusunan dare Rujal na kwance cikin ɗakin sa yana barci kawai sai farka a firgice sakamakon wata irin ƙara da yaji ne kama da sauka a rado. Nan take miƙe zumbur ya ruga zuwa ga tagar ɗakin ya buɗe ta da sauri. Tartsatsin hasken tsawa ne ya bugi fuskarsa ya ja da baya tsorace. Cikin ƙarfin hali ya ƙara leƙawa waje. Wannan karan bai ga tsawa ba sai a can nesa kaɗan yake hango kyallinta. urziyal ya dubi sararin samaniya da kyau yaga babu ko alama hadari sai kirjinsa ya fara da kan uku uku dan ya tabbatar ba lafiya ba take zuciyarsa ta fara wasu sai shin anya ko ba aljannin nan bane ya saki dawowa tabbas daga bangaren rijiyar nan mai dauke da kundin tsatsuba yake hango kyallin walkiyar ba tare da bata lokaci ba ya dauki rigarsa ya sa sannan ya bude kofa ya nufi tsakar gida ga dangada da zuwan sa baki rijiyar sai iske an dauke wannan katon murfin natan aje shi a gefe guda cikin tsananin tsoro ruzel ya leka cikin rijiyar yin haka da wuya ya ji wani abu ya fitan burgu ya dukke kansa sai ga ruzel ya tsalle sama ya fado kasa tim ko da ya dago kai sama sai ya arba da shi ba wani bane face ɗansa Jafaru bisa wani aljani mai siffar tsuntsu hannayensa biyu na rungume da littafin kundin tsatsuba a kirjinsa ko da suka yi arba sai Jafar ya murmushi ga Garziyal ya ce ya kai abba na ai da mun na ga maka cewa sai na dauko wannan littafin to gashi kuwa lalle rana ba ta ƙarya cikin tsoro da matukar mamaki da damuwa Rosiyal ya miƙe tsaye ce ya kai dana ka rufa mun asiri ka rufa kanka kamar yadda wannan littafin da yake idan ku kaki za ka tsokano masifar da ajali ya fita daɗi ko da jan haka sai Jafar ya bushe da dariya ya ce haba abba na ka manta ko ni waye ni ne fa hatsabibi uban hatsabibai ni ne likitan kasada mai binciko bala'i ni ne guguwa fituna mai tada duniya tsaye ni dai buri na bana so a zauna lafiya ni da tsoro mun raba gari da a bani labari gara ni na baya abba yi hakuri ni kam na yi gaba sai wata rana idan da rabon mu saki saduwa zan dawo gida idan kuma babu shi kenan wannan gani ya zama na karshe a tsakaninmu Jafar na gama faɗin haka ya zunguri cikin aljanin da kafafunsa kawai sai aljanun ya ƙara yin sama ya luluka cikin gajimare shi kwarziyal sai ya daga kai sama yana mai kallonsa cikin tsananin fargaba da damu hawayen takaici ya zubo masa ya ce a ransa duk da Jafar ne ɗana kaɗai a duniya da shi gara babu domin gashi yanzu ya janyo min musifar da babu wanda ya sai kare tafiyar daƙiƙa sittin suka yi sararin samaniya suka iso wani jeji da ke bayan gari aljanin ya sako ƙasa gaban wani kogon dutse saukar suke da wuya ya lesa ta fito daga cikin kowa ko da ta ga kundin tsatsuba a hannun Jafaru sai fuskar ta ta cika da nuri. ta dubi wannan aljani da ya kawo Jafar ta ce an gaishe ta ya gulzum yau ka aiki mai girma cikin fara'a ta karɓi kundin tsatsu ba ta dube shi da kyau duba na nutsuwa sannan ta gyaɗa kai ta ce barkanmu da samun wannan littafi yanzu sai ku biyo ni zuwa cikin kogon nan don mu zauna mu yi binciken hanyar da za mu bi mu samu kubar da za ta buɗe shi tana gama faɗin haka ta juya ta nufi cikin kuba Jafar da Gulzum suka bi ta a baya bayan yar ya tafiya na cikin kuba suka iso wani fili mai faɗin gaske wanda aka kawo tashi da ginin lu'ulu'u wajen a haskake yake da wani irin haske wanda ido bai isa ya ga ta inda ya samu ba wajen ya kasance wata ƴar karamar fada ce amma babu komai a wajen sai tarkacen kayan tsatsuba iri-iri babban abin da ya bai wa Jafar mamaki shine farko sa'ar da za su shiga cikin wannan kogo yana talaluban wajen kai ta ce fiye da shekaru 40 baya ba wata halitta da ta shiga wajen ko da suka tunkara wajen sai ya ta yaye da kanta kamar labule ta ba su wuri suka wuce suna wucewa sai ta dawo ta rufe hanya kai tsaye Lisa ta wuce cikin wannan kogo zuwa gaban wani dogon tebur kuma ku fada na bakin karfe mai dauke da kayan tarkacen tsafi iri-iri da zuwa sai ya lesa ta aje kundin tsatsuma bisa wannan tebur Jafar da Gulzum suka tsaya a bayan Yalisa suna kallon abin da zai faru Yelisa ta rufe idananta ta dora hannanta biyu bisa wani dutsen tsafi ta fara surutai irin na tsafi bayan kamar dakika 320 sai ga wata karamar guguwa ta bayyana akan wannan tebur tana katantanwa jim kadan sai guguwa ta rike ta zama wani siririn aljani wanda kaurin jikinsa bai wuce na silin kara ba dogo ne zankalele kamar igiya domin kansa na tabo dutsen saman kogon nan yalisa ta dube shi tace ya kai Lubumas mai kasani sani dangane da wannan littafin ta ya zamu iya samu kubar mutahu zarbi bude shi ko da jin wannan tambaya sai Lubumas ya kwalla ihu ya tsalle ya rantuma da kasa sannan ya dago kai cikin damuwa ya dubi Yalisa ya ce kai cona ya shugabata ki sani cewa yau kin yi min tambayar da nake tsoron amsawa duk duniya babu wata kuba da za ta iya buɗe kundin tsatsuba face muftahu zardi ita kuma muftahu zardi kuba ce da aka gina daga sassa uku kowanne sashi guda an tafi da shi zuwa bangon ƙarshen duniya bangaren gabas kudu da arewa yau saura kwana 40 cif sashen ƙarshe isa bangon arewa ya shugaba ta kisa sani cewa babu wani mahaluki daga cikin aljanu ko bil adama da ya isa je waɗannan wurare a cikin lokaci kaɗan sai wani aljani guda ɗaya da ake kira barkahul subus yanzu haka shi wannan aljani na can a tsara a cikin fadar sarki Lumanu na birnin tahiran a cikin wani kurkuku da ke karkashin ƙasa a tsaddaure da sarƙar tsafi a cikin wata battar farin karfe ita kuma battar nan an sa ta a cikin akwatin bakin karfe akwatin bakin ƙarfen kuma an kulle shi da katon wanda ba shi da mabuɗi sai dai a sare shi da wata takobi da ake kira sarjis ta shugaba ta ita ko takobin sarjis mallakar wani tsohon dodo ne da ke cikin ƙarshen jejin kalkim jejin da saboda tsananin masifar wannan aljani da ake wa lakabi da mogulus masana tarihi sun kiyasta shekarun mogulus da cewa akalla za su kai 330 duk shekara na haihuwar 'ya'ya dubu uku a halin yanzu jejin kalkim a cikin yake da iyalansa ko ina su ne babu masaka tsinke duk duniya babu wanda ya san yadda za a iya kiyaye dokokin shiga wannan jeji a fita lafiya sai mahaifinki bokaji saboda haka ina mai shawarta da ku kai wannan bukata ga mahaifinki shi kadai ne zai iya taimakawa ku mallaki aljani markahul samus ko da lubun masa ya zo na azancan sa sai ya lisa da yafara suka kawo goran numfashi suka aje Yalisa ta kara dubansa sa tace ya kai lubun masa ina son ka gaya min dalilin da yasa aka kulle aljani markahul sabos a cikin akwatin karfi ko da jin wannan tambaya sai labu mazaini sa ya ce ya shugabata kin yi min tambayar labari ne tsawo to amma zan yi kokari na gajarce miki labarin a cikin koda sa'a biyar ne sai ku saurara dan ku ji wannan labari ne cike da al'ajabi fiye da shekaru goma sha biyar baya sarki Lu'manu na birnin Tahir na da wata zabgegiyar kyakkyawar mace da ake kira Fatisa saboda tsananin kyawunta ake zaton cewa ba mutum bace zalla wasu sun ce ruwa biyu ce ana zaton ubanta mutum ne uwarta aljana wasu kuma sun ce a ubanta ne aljani uwarta mutum har yau da babu wanda ya tabbatar da gaskiya al'amarin bayan sarki Lumani ya aure Fatisa tsawon shekaru hudu ba samu haihuwa ba sai al'amarin duniya suka tabe masa domin ba shi da burin da ya fi ya samu magaji yayin da tunani da bakin ciki suka yi masa yawa sai tara dukkanin bokayensa ya sanar da su halin da yake ciki kuma ya nemi da su share masa hawaye gaba ɗaya bokayen aka rasa wanda zai ce wani abu a wajen tsawon ɗan lokaci daga can sarkin bokayen ya ce ya sarkin duniya hakika ka zo mana da babban al'amari amma abin da nake so da kai shi ne, ka ba mu kwanaki uku mu je mu yi nazari lalle ba za mu dawo nan ba sai da hanyar biyan bukata ko da jin haka sai fuskar sarki Lumanu ta faɗaɗa da murmushi ya ce to shikenan ku tafi na sallame ku zan kasance mai sauraron ku nan da kwana uku nan take suka watse suka bar sarki zaune shi kadai a turakarsa yana nazarin al'amarin aransa da kwanaki uku suka cika shi sarkin bokaye da tawagas suka dawo ga sarki bayan sun kwashi gaisuwa sai sarkin bokaye ce ya mai duniya gaba ɗayan mu mun dukufa wajen bincike bisa samun biyan bukatarka amma ban mu kai ga samun mafita ba sai abu guda sarki Lu'mani ya gyara zama ya ce ina sauraro maza ka faɗi mafitan ne idan har kana so ka samu biyan bukata sai an je kogon zuhurum an samo tsumin dodo kiryanu ka sha sannan matar ka za ta samu juna biyu ya kai wannan sarki ka sani cewa daga nan zuwa kogon zuhurum tafiya ce ta shekara ɗari da goma sha biyu, ga basamu gwarzon saurayin aljani mai takama da ƙarfi da samartaka haka kuma ka sani cewa shi dodo kiryanu shiryayye ne babu wani sihiri ko karfi da zai tasiri a kansa face hikima da dabaru a iya binciken mu duk duniyar nan aljani ɗaya ne zai iya gajarce wannan tafiya a maimakon shekara 112 ya kwana 112 ba wani bane sai aljani markahul sabus shi wannan aljani shine mafi kyau daga cikin samarin Aljanun duniya a halin yanzu yana kan tsakiyar balagarsa domin shekarunsa na haihuwa ba su wuce 640 ba saboda karfinsa da hikimarsa ake masa lakabi da abul hikima wato baban hikima a tarihin rayuwarsa bai taba sa bukata a gabansa ba ta gagare shi ya kai wannan sarki kai sani cewa na tuntuɓi wannan aljani kuma ya amince zai je kogon zuhurum ya ɗebo maka tsumin dodo kirya amma bisa sharaɗi guda sharaɗin shine ba zai faɗi ladansa ba har sai ya zo da wannan tsumi ko da sarkin boka ya zo na azancansa sai sarki umani ya shiru bai ce kuma bai shiga tunani daga can sai ya dubi sarkin boka ya ce ni ma na amince amma sai idan markahul sabas ba zai nemi raina ko mulki na ba amma ko me yake so zan bashi kuma ina so gargade shi da cewa idan ya kuskure ya saba da umarni na zan sa shi a cikin kurkukun da ba zai taɓa fitowa ba har iyakar tsawon rayuwarsa sarkin bokaye da jama'a sana jin haka suka zubin cikin jinjina al'amar daga can sarkin boka ya ce ya mai duniya ai masu iya magana sun ce ciniki bayewa sai ga wuri ga kaya bari na kira markahul sabu-sabus don ku yarjejeniya tsakanin kai daidai sarkin boka sarki umanu ya faɗi yana mai yin murmushin samun nutsuwa nan take sarkin boka ya fito da wani ɗan karamin kaskon tsafi ya sa itatuwan turare a ciki ya kunna musu wuta wani irin jan hayaki ya fara tashi kawai sai ya shiga kiran sunan aljani markahul sabus yana yi masa kirari da cewa ya sadaukin aljanin duniya kai ne jarumi uban jarumai kai ne abul hikima mai biyan dukkan bukata ya kai ruwan teku mai girgiza duniya ya balbalin wuta mai kone jeji kai ne girgije mai sanya inuwa ga mabukaci fito da izzarka da kurjininka gaban sarkin duniya sarkin boka yana gama faɗin haka sai garin gaba ɗaya so ya launi hadari ya gangamo aka fara walkiya da tsawa kai kace ruwan sama ne zai kece daga can sai aka sa ta a tsakiyar fada sarki lukmanu wani gabjejen aljani mai cika sura da kwarjin ya bayyana bambancin sa da bil adama abu biyu ne kawai yana da fukafukai akwai cikin sa hagu da dama sannan yana da doguwar jela wadda saboda tsawonta har share kasa take idan yana tafiya bisa turba aljanin ya dubi sarki Lumanu ya na ya kwashi gaisuwa sannan ya juya ga sarkin Boka ya ce gani na amsa kira akan me ake nema na a yanzu sarkin Boka ya miƙe zai ce ya kai markahun sabus kai sani cewa ban kira ka nan ba sai domin bukatun nan ta sarkin da na shaida maka sarki ya amince da sharadin da ka ginda ya bisa a abibiyu ya ce idan har ba za ka nemi ransa da mulki ko me kake so zai baka amma idan ka bijire umarninsa zai saka cikin kurkukun da har abada ba mu iya fito daga wanda jin wannan batu sai markawul sabu zai tuntsire da mahaukacin dariya wanda ta safa da gaba ta hau girgiza har sai da ya shiru sannan wuri ya tsaya ashe har akwai wani bil adama da yake tunanin zai iya kama ni ya tsare ya kai wannan sarki hakika kai babban kuskure domin ni ne gagarau uban kangararu gaba ɗayan sarakunan aljanu ma sun rasa yadda za su yi da ni balle sarakunan bil adam abin da nake so da kai ya wannan sarki kawai mu tsaya bisa alƙawari banda tunanin nuna isa ko iko ko da jin haka sai sarki Luma ne murmushi mai nuna yadda da kai ya nuna aljani sabu sabus da ɗan yatsa ya ce kai wannan aljani ina mai ja maka kunne da kake bil adama domin hatsabi bancin mu ya kuna ku ka sani cewa duk yadda kake tsammanin mun wuce haka na rantse da daraja karagata idan har ka kuskura kai ba daidai ba zaka ga iko na kuwa sa'ad da sarki Luman da aljanin Markahul Sabus ke wannan cacar bakin tuni cikin bokayen na ya ba banda sarkin bokayen babu wanda jikinsa bai kama kirma ba dan tsoron kada Markahul Sabus ya halakar da garin gaba ɗaya ba zato sai Markahul Sabus ya tuntsire da dariya yace ai shikenan lokaci zai bambanci komai yanzu me kuke bukata da ne? sarki ne ya sake murmushi a karo na biyu yace bukata ta da kai kawai ka tafi zuwa kogon zuhurum ka ɗebo min tsumin dodo kiryano ka kawo min da zuwan ka zan biya ci irin bukata ka A aljani markawul sabu sai murmushi ce na amince kuma yanzu nan zan tafi zuwa biyan ka ba zan dawo ba sai bayan kwana 110 markawul sabis na gama faɗin haka sai ga matar sarki fatisa ta shigo cikin fada tare da kungi suna take mata baya da shigo wata tai arba da jini markawul sabis nan fa suka kura juna ido har sai da ta je ta zauna dab da sarki Lukmana tana wajensa shi ko markawul sabis idanunsa na tsaye a kanta ko kiftawa baya tune tafi duniya bigenta saboda tsananin dimaucewa da kamuwa da santa bayan Fatisa ta zauna sai ta dubi sarki cikin murmushi tace wannan kuma waye daga cikin bokan duniya sarki ya murmushi yace ai wannan ba bako bane kuma ba mutum bane aljini ne markahul sabus kenan shine wanda zai yaye mana bakin cikin da ya addabi mu na rashin samun magaji Fatisa ta sake duba zuwa ga markahul sabus ta murmushi tace kai amma wannan aljini da kyau yake ko da haka sai markawo sabus ya ji farin ciki ya lullube shi bai san sa'ar da ya maida mata da martanin murmushi ba sannan ya ce na rantsi da darajar iyayena kaf iyakar yawo na a duniya ban taɓa ganin mace mai kyawun ki ba wallau a cikin mutane ko a jini cikin fushi sarki Luman ya dubi Markawu Sabus ya daka masa tsawaci ya kai wannan aljini ka sani na sa hijabi tsakaninka da matata ba kai ba ita ban kirawo ka nan don ku hira ba na umarce ka da kabace mun da rufe bakin sarki ke da wuya aljini markawul sabus ya bace yana mai kyalkyala dariya tare da yau fitisa sallama ta hanyar daga mata daga nan sarki ya sallami bokayensa da sauran jama'a kowa ya watsi al'amarin aljini markawul sabus ko tunda ya bar fada sarki lu'mani ya kasa samun sukuni sakamakon tunanin al'amari guda biyu da suka addaba zuciyarsa abu na farko shine wannan gagarin matafiya da zai yi zuwa kogon zuhurum dan ɗebo tsumin dodo kiryar tabbas ya san cewa wannan tafiya ba karamin hadari gare ta ba domin bai taɓa yin tafiya mai nisan ta ba kuma ya san cewa akwai abubuwan hadari akan hanyar waɗanda ka iya jawo asarar rayuwa gaba ɗaya tummar kawul sabus na yaro karami yake jin labarin dodo kiryanu a wurin tsofaffin aljanu an tabbatar da cewa dodo kiryanu ya sha jinin aljanu sama da dubu arba'in bil adamu kuwa ba a lissafin su da yawa jarumai da sadokai sun rasa rayukan su wajen kokarin zuwa kogon zuhurum dan ɗebo tsumin da dokiriya shi dai wannan tsumi an ce yana da sihiri dubu saba'in kuma ba a shan sa sai an san ɗaya daga cikin sihirinsa sannan a sha da wannan niyya a halin yanzu sihiri ɗaya aka sani daga cikin guda dubu saba'in ɗin wato sihirin samun haihuwa sauran sihiran kuwa babu wanda zai iya sanin su face wanda ya karance littafin kundin tsatsuba bayan aljini markawul sabu sai dogon tunani sai yanke shawara ya koma gida ya sanar da mahaifiyarsa wannan gagara ma tafiya da zai ko ta taimake shi da abin da zai kiyaye kansa daga abubuwan hadarin kan hanya nan take markawul sabu sai juya da baya nufin kasar su tsakanin birnin tahiran zuwa garin su tafiya ce ta shekara arba'in. amma a cikin sa'a hudu da yan daƙiƙo kaɗan markawar sabis ya shafe ta yau shekaru biyu kenan rabon markawar sabis da gida tun sa'a da ya ban kwana da mahaifinsa kan cewa ya tafi neman aure ba zai dawo ba sai da mata mahaifin markawar sabis ne wazirin sarkin garin nasu kuma ya mutu shekaru da 150 baya samaratu mahaifiyar markawar sabis tana zaune a farfajiyar gidanta koyangi sun zagaye ta suna ba ta labarai masu daɗi don ɗebe mata kiwo tunanin ɗanta sai kwatsam suka ga markawar sabas ya bayyana gabansu cikin tsananin farin ciki samaratu ta miƙe zumbur ta ruga gare shi suka rungume juna suna kukan murna bayan sun nutsu sai ta janye jikinta daga nasa ta duba gabas da yamma da arewa ba ta ga komai ba ya kai ɗana ina surukata ashe ba mun rabu akan cewa ba za ka dawo ba sai da matar da za ka aura markawul sabu sai jinjina kai yace kin yi gaskiya ya ummina hakika na gano matar da ta dace da ni amma mallakar ta daidai yake da tashin yakin duniya ba tare da bata lokaci bai kwashe labarin Fatisa matar sarki Lumanu ya zayyana mata da kuma batun zuwan sa kogon zuhur da ya kare sai ya ce yake ummina yi sani cewa na ayyana a zuciyata babu abin da zan bida a wajen sarki Lu'mana a matsayin ladan aikin da ne masa face ya sallama min wannan mata tasa idan ku yaki zan sace ta na tawo da ita na daura mana aure na rantsi da darajar sarauta gidan nan na kamu da matukar san fatisa sanda ba zan iya rayuwa ba sai da ita ki sani cewa ban dawo gare ki ba domin komai ba sai dan ki taimaka min da shirin da zan kare lafiya ta yayin wannan tafiya domin na san kin gaji sihirai da dama a wajen mahaifina sa da markawul sabu ya zo na zancen sa sai samar ta shiru game da sun kui da kai kasa bata ce komai ba tsawon lokaci daga can sai ta dago kai ta duba dan nata ta cike da kwalla ta ce ya kai dana a cikin duniyar nan kaf babu abin da nake so sama da kai kuma komai ka bukata gare ni in dai ina da shi sai na baka ka sani cewa wannan bukata taka daidai take da bukatar musunci a cikin ruwa ma'ana idan ya jefa ko masa bai san abin da zai kamo ba tabbas zan taimaka maka kuma zaka samu nasarar ɗebo tsumin dodo ciryano amma ina jiya maka sharrin sarki Lu'man lalle wannan mutum ba karamin hatsabibi bane domin yana iya sarrafa aljani kamar yadda ake sarrafa kwaya hatsi a tare ba da wani sihiri da zan iya kare ka daga sharrinsa Haƙiƙa idan ka kusanci matarsa sai ya boye ka cikin kurkukun da ba mai iya fito da kai kaga ko idan haka ta faru shikenan an raba ni da kai har abada ina mai baka shawara da ka cire samfati sa daga ranka ka sake fita neman wata ka sani cewa duniya fa na da fadi babu mamaki ka gano wata wadda ta fita a wani bangaren na duniya yayin da samarar ta zo na zancanta sai markahul sabu zai murmushi yace yake ummina ki daina tsoron komai ki sani cewa ni markahul sabu na kai wani matsayi da ba ta zato ina tabbatar miki da cewa babu wani bil adama da yake sarrafa ni yadda yake so a doran kasa sai dai dan uwana aljini ko kuma irin su dodo kiryan ne muke alƙawari babu abin da sarki al'umani zai iya mu ke dai kawai yanzu ki taimaka min na je kogon zuhurum na dawo lafiya samaratu tai ajiyar numfashi ta ce to shikenan ai an ce ba a kwacewa yaro garma amma wanda bai ji bari ba zai ji hoho yanzu ka zauna zan tafi jeji na samo waɗansu ganyayyaki da saiwoyi waɗanda zan jika su su kwana tsime sannan ka shanye in dai ka sha waɗannan saiwoyi da ganyaye babu wani haɗari da zai same ka yayin wannan tafiya al'amarin dodo kirya ni kuwa ba ni da wata dabara a kansa sai dai hikimar ka ta kwace ka da jin haka sai markawul sabu zai murmushi ya ce na san da haka kuma na amince ke dai kawai ki tafi aiwatar da naki shirin kafin ya gama rufe bakin sa tana samarar ta bace bayan kamar sa'a biyu sai ga samarar ta dawo dauke da wasu ganyayyaki da sauyoyi iri-iri burjik wasu ma babu wanda ya taba ganin irin su a garin da zuwa ta sa aka dauko mata wata katuwar kwatanniya ta zuba a ciki sannan ta kawo ruwa ta zuba a kai zuba ruwan ke da wuya sai ganyayyakin da sai wayoyin nan suka hawan narkewa suna ta farfasa kai ka ce kwatanniya a karkashin wuta take nan take ta kawo murfin kwatan ne ta rufe sannan ta dubi markawul sabis ta ce ya kai dana je ka abin ka kai barci dan ka samu hutu daga nan zuwa asuba zan zo na tashe ka dan ka zo ka sha wannan tsumin na ba tare da wata gardama markawul sabis ya tafi zuwa ɗakin sai kwanta ya ta share barci har da munshari saboda gajiyar tafiya asubahin farko samar ta tashi markawul sabis suka tafi zuwa tsakar gida inda aka aje kwatannin nan da zuwa ta dube shi ta ce maza ka dauki kwatanniyan nan ka shanye abin da ke ciki nan take markawul sabu sai daga wannan kato kwatanniya da hannu biyu wacce nauyin ta ya wuce karti 100 su iya rabata da ƙasa. kawai sai kafa a bakin sa ya kwankwaɗe ruwan ciki gaba ɗaya zuka uku yawa ruwan a bakin sa ya kare markawul sabu zai aje kwatanniyan nan sannan ya gyatsa faruwa hakan ke da waya ji gaba ɗaya jikinsa ya dau ɗume kafin a jima zufa ta lullube shi tamkar ruwa ake kwara masa nan da nan gumin jikinsa ya malala a ƙasa ya taru inda bil adama zai faɗa cikin gumin sai ya nutse a ciki ya ji kamar kogi ya fada bayan gumin jikin nasa ya kafe sai kuma ya ji wani irin sabon ƙarfi ya shige shi tamkar zai iya ɗaukar duniya bisa tafin hannunsa barkahul sabis ya girgiza yadda ka tsalle gami da kururuwa wadda ta farkar da duk mutanen garin gaba ɗaya kowa ya tashi a firgita daga bacci kawai sai dubin mahaifiyar ta sai ce yake ummina hakika kin yi min kyakkyawan shirin da zan iya tunkara komai da kowa ina mai godiya a gare ki game da miki sallama cewa ni zan tafi zuwa ga neman biyan bukatata kuma na dauki alƙawarin cewa ba zan dawo gare ki ba sai da matata a Fatisa ko da jin wannan batu sai hawaye ya zubo Samaratu ta rungume Markahul Sabus tace ne maka fatan nasara ɗana lalle zan kasance cikin rashin kewa da tsananin begenka har sai na ga dawowarka nan take markawul sabu sai ban kwana da mahaifinsa sannan ya bude fukafukansa ya sama ta bi shi da kallo tun tana iya hangen sa har ya kule a cikin sararin samaniya markawul sabu ya sha mai gaske a dazuzzuka da yawa kafin ya sako gon hurum domin sai da ya dauki ba daɗi da mugayen aljanu iri-iri da kuma dodanni sai da ta kai cewa ya yi jinyar rashin lafiya so 65 amma ko kaɗan bai tsaya da yin tafiyarsa ba ma'ana har ya isa kogon zuhurum yana fama da rashin lafiya sakamakon raunukan da ke jikinsa shi kansa ya fitar da ran rayuwa amma bisa mamaki sai ga bai mutu ba lokacin da aljani markahul sabus ya dira a bakin kogon zuhurum tsakiyar dare ne don haka dodo kiryan da iyalansa na kwance a cikin kogon suna barci kogon zuhurum na da matukar tsawo faɗi da kaurin gaske kofar shiga kogon zagayayya ce kuma an rufe ta da wani katon malmalallen dutse babu mai iya janye wannan dutse face Kiryanu ko kuma matarsa wanda ake lakabi da Masham sa'ad da Markawul Sabu zai so sai iske wannan malmalallen dutse a bakin kogon abinka da mai takama da karfi sai kama dutsen da hannu biyu da nufin ya dauke shi ko da ya cicciba da niyyar dagawa sai ji kamar yana shirin daukar sararin samaniya ne take ji kamar jijiyoyin hannunsa za su tsuntsunke ba shirye saki dutsen ya koma gefe guda ya tsaya na mamaki daga can sai ya sake koma ya dada jarraba karo na biyu abin da ya faru da farko shine ya sake faruwa Ka sai da markahul sabu sai jarraba daukar dutsen nan sau bakwai yana kasawa al'amarin da ya mutukar ta masa da hankali kenan ya rasa abin da ke masa dadi a duniya nan da ya tsaya yana tunani yace a ransa ba ni da wata dama da tafi yanzu domin a yanzu ne dodo kira nake barci inda na samu damar shiga kogon da sai na sato tsumin sa salin alin ne tafiya ta ba tare da ya ganni ba amma idan na kuskura gari ya waye arba da ni ta wata kare to yanzu ya zan yi tunda dai ba da ikon shiga kogon me ya kamata ne don kubuta daga sharrin sa wata zuciyar ta ce da shi kawai ka tafi cikin wannan jejin ka ɓuya a wani wurin har zuwa wani daren sannan ka dawo babu mamaki kai sa'a ka tare ya bar kofar a buɗe kai masu iya magana sun ce ba kullun ake kwana da ba yau da gobe tafi karfin wasa dole ne wata rana ya mance da rufe kofar da wannan shawara komar hulsa sabis ya aiki amma sai da dare bakwai ya shuɗe bai taɓa zuwa ya tar da wannan kofa a buɗe ba kullum jiya yau nan fa hankalin sai ya ƙara dugun zuma wannan dare ne ya kasa tafiya ya tsaya na shawarwarin abin da zai fishe shi shi kan ya tabbatar da cewa tun da ya zo wannan wuri ba zai koma ba sai da tsumin dodo kiryano ko kuma ya rasa rayuwarsa a wajen haka da ya ci gaba da tunani iri-iri har asuba ta doso kai nan take yanke shawarar ya samu wuri ya boye ne kaɗan, inda zai rika hango kowa da zara ya ga kirya ne ya fita sai je shiga ya debo tsumin ya kama gabansa markawul sabu zai tashi sama ya tafi can nesa kaɗan. zuwa kan wasu bishoyi masu yawan ganye ganyayyaki da duhuwa ya haye kai ya boye yadda yana iya hango bakin kogon zuhur yana lallaba har gari ya sha rana ta fara hodowa a lokacin da ya gingedi ya fara dibar markahu sabu sakamakon gajiya bisa doguwar tafiyar da ya sha a baya ta tsawon kwana 112 tun sa'an da ya baro gida kawo zuwa yanzu bai rintsa ba lalle ku akwai tarin bashin bacci a kansa ba zato sai bacci sace shi ya ta kwarara barci abinsa bai san abin da ke faruwa ba